šaubas par Dievu. Ja šaubāties par Dievu, Dievs nezaudēs neko no savām bezgalīgajām spējām. Ja vēlaties, varat šaubīties par Dieva esamību, jo Dievs taču nestāv tieši jūsu acu priekšā. Jūs viņu neredzat, vai arī apzināti viņu neizjūtat. Taču nešaubāties par sevi. Ja kāds cits ir apzinājies Dievu, kāpēc lai jūs nespētu to izdarīt? Tas Dievs, Kas ir viņā, mīt arī jūsos. Visas dvēseles ir nākušas no viena pirmavota, no Dieva. Ja kāds cilvēks ar savas dvēseles tiekšanās spēku ir apzinājies Dievu, tad arī jūs to spējat. Jūsu šaubām nav pamata. Lai arī jūsu tiecība var nebūt tik intensīva kā kādam citam, jums jāsaprot, ka Dievs nekad nespēs būt pilnīgi gandarīts, kamēr nebūsiet viņu apzinājies – Dieva esamībai ir nepieciešama izpausme jūsos un cauri jums. Ja jūsu draugs ir apzinājies Dievu, bet jūs vēl joprojām esat palicis neziņā, Dievs ir nepiepildīts. Viņš gūs piepildījumu tikai tai dienā, kad viņu apzinājušās būs visas cilvēciskās būtnes. Jūs varat nešaubīgi ticēt Dieva esamībai, taču šaubīties par Dieva līdzcietību. Iespējams, jūs sakāt – Vai Dievs patiešām ir tik līdzcietīgs? Savā dzīvē es tik bieži esmu rīkojies nepareizi. Vai tad viņš dos man savu zināšanu gaismu? Kāpēc gan viņam būtu jāizrāda sava beznosacījuma līdzcietība? Lai uzveiktu šīs šaubas, atcerieties, ka reiz jūs bijāt dvēsele dvēseļu pasaulē. Kas atnesa jūsu dvēseli uz šo pasauli? Dievs. Pirms sākāt apzināties garīgumu – dievišķību un realitāti, Dievs dāvāja jums dzīvību. Dievs dāvāja dievišķības vēstījumu. Palūkojoties, cik daudzas lietas Dievs jums ir devis, lai arī nekad apzināti tās netikāt lūdzis. Tās visas atnāca pie jums ar dvēseles palīdzību. Kas radīja jūsu dvēseli? Dievs. Un kas to dāvāja jums? Dievs. Kas piepildīs jūs ar dvēseles palīdzību, tas atkal būs Dievs. Tā viegli varat pārstāt šaubīties par Dieva rūpēm. Dieva mērķis ir piepildīt un izpaust sevi uz zemes. Viņam kļūs vieglāk sevi izpaust un piepildīt, ja tieksieties apzināti. Piedāvājot viņam savu patiesumu un tiekšanos, jūs ejat viņam pretī vienu soli. Viņš noies 99 soļus pretī jums. Jūs dodat to, ko varat, un Dievs jums dod ne tikai to, kas viņam pieder, bet arī to, kas viņš ir. Tas, kas viņam pieder, ir bezgalīgas rūpes. Viņš pats ir bezgalīga gaisma. Mans kungs visaugstākais, ko dāvāsi man, ja došu tev savas sirds plaukstošo ticību? Mans bērns, es paņemšu prom tava prāta lolotās šaubas.